Agur entzuleak. Ez dakit hartuak zirezten, baina senpere egian sartzeko eta ateratzeko panuen azpian, halako begi handi batek zaintzen gitu. Hunen pekaldean idatzia den auzokide erneak erranaldiak, pentsarazten dauku ez dela begi bat bakerrik idekia, baina pare andana bat. Enpresa pribatu batek, erriekin eta poliziarekin kontratuan, erritar zaintza antolatzea du xede, delikuentziaren saiesteko. Beren webgunean hau zuen arteko elkartasuna gora dute poliziarekin partaidetzan geizkintzaren tipitzeko. Hala nola, zaintza giro hori nagusi den egietan, ointza kasuak azkar apaldu direla diote. Jendetasunaren kontrako jajerak bohokatzea dute ere sede, komunitate sano eta batu batean elkar bizitzeko. Beraz, untsa ulertzen badut, hauzokide erneak dispositiboan, salatzen aliteike adibidez, bere ondarkinak erretzen dituen ofizialea. Edo, belzarana den kirolariari publikotik zimino oiuak botatzen dituena. Eta etxeko emazteari oiu irain eta zartak emaiten dizkion gizona? Berdin aurbaten hauan pitilina ezartzen diona? leku lan doblatzen zaituen autogidaria? Eta zendako ez gure egietan biaren etxe bat erosten dutenak lekukoa autuan lo egin behar duelarik eskuragaji diren etxe eskasagatik. Berdin ahala duten aberatsek, beren agusagailuko etxalde edo lur bat bere ganatzen dutelarik, laborariari bere lantresnak enduz. Eta Michel Aliomahi bezalako podere dunek, beren interesentzat dirua desbideraturik auztiperatuak direnean. Hauzokide erneak xareari eske jote da? Delikuentzia mota eta hein frango badira. Ni beldorniz hauzokide erneak bezalako iniziatibekin, ez diren mesfidantza, salaketa eta ertsidura menduak garatzen. Aipatu gabe, norberak justizia egiteko arriskuak, autodefentsa taldeak, eta deia estimatizatuak diren jendeak gehiago estimatizatzea. Hots ez nezake begi txarrez ikus norbaitek, tindu beltz batekin begi hori makia jatsar bat egiten balio edo eguzki begi lagun beltz bat marrasten. Egiazko delikuentzari begiak ideki artean.